Вона знала, що не опиратиметься, не закричить, не відсахнеться, коли ці чіткі губи доторкнуться до її щоки або й до її губів. Її вуста також запалали і вже потяглися вперед, але в цю мить ніби щось біло мигнуло в пам'яті, і вона благально вимовила не дивіться так мені в очі. Це не був наказ. Вона просила пощади чи бодай від строчки. Хіба як я дивлюся, прошепотів він. Не знаю. І в цю мить отямилася, Отштовхнулася від стовбура і, важко налягаючи на палиці, пішла назад. Нехай вона сказиться, така гуйня, сказала Клава, коли вони перестріли її. Не катання, а душолубство. Хотіла вернутися біля доту, та побоялася, що заблукаю. Біля якого доту? здивувалася Ірина. Поглянь, вони й доту не бачили, а там на дорозі. Більше ви мене й калачем не заманите. Вони не знайшлися, що відповісти. Заговорили вже аж біля доту, де зупинилися на перепочинок. Дот стояв поміж старою дібровою і сосняком. Мабуть, на місці сосняка колись було поле, глибокі оковані сталлю бійниці дивилися в той бік. Кам'яне громаддя глибоко ввійшло в землю. Посередині його видніла величезна щілина. Мабуть, дот підривали, але не вистачило сили підняти цю потвору. Камінь задавив вогонь. Усі в ту мить подумали про війну, бо ще зовсім недавно пережили її. У кожного вона когось забрала, а в світі знову хмарило, і холод котився звідти де сідало сонце. Слова, слова, раптом сказала Ірина, думаючи щось своє, гори слів, цілі Еверести. Вони нічого не означають. Навіть полова і то має більшу вагу. Вергаємо їх, а бомби роблять і нам треба знову мурувати оці камінні бодні. Ось що таке наша професія. Та хоч станемо всі на коліна і закричимо схаменіться, не допоможе, навіть не почуємо одне одного. Ми не наче запрограмовані на загибель. А може, так воно і є? Все на загибель електростанції статуи, любовь. С неба звездочка упала прямо милому в штаны. «Делай все со мной, что хочешь, только б не было войны», — процитувала Клава. Ніхто не засміявся. Ірша здивувався. Він не бачив ніякого зв'язку між тим, що сказала Ірина, і тим, що процитувала Клава. А зв'язок був. Недарма Ірина пильно і аж вороже подивилася на клаву. Мабуть, вона вже не приймала і не могла прийняти від неї ніяких застережень. Так воно було вічно, сказала Клава. А що воно? Ірша знову не зрозумів в обнімку. Ще не зробили того кроку, а вже виправдовуємось. Ти лип з конопель, сказала Ірина. Може. Клава постукала палицею по кам'яному куполу. Сергію, ти з якого роду? Ну, не ти, а твій батько. Не розумію. А, з козацького.